abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin na waliomcha Mola wao mlezi wataongozwa kuendea peponi kwa makundi mpaka watakapofikilia nayo milango yake imekwisha funguliwa walinzi wake watawaambia salamu alaikum amani iwe juu yenu mmetahirika basi ingieni humo mkae milele وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين nao watasema alhamdulillah sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu aliyetutimizia ahadi yake na akaturithisha ardhi tunakaa katika bustani popote tupendapo basi ni malipo mazuri yaliyoje ya watendao watara almalaikata hafina min hawli al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Na utawaona malaika wakizunguka pembeni mwa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu wakimtakasa na kumsifu Mola wao mlezi. Na patahukumiwa baina yao kwa haki na patasemwa sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa viumbe vyote. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Na makafiri watahimizwa kwenda kwa nguvu kuendea jehanamu kwa makundi makundi na hata watapofika milango yake itafunguliwa na walinzi wake watawaambia kwa kwa kebehi kwani hawakuja kwenu wajumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu wa jinsi yenu wakikusomeeni aya za Mola wenu mlezi na kukuhadharisheni na mkutano wenu huu. Makafiri watasema kwa kukiri, kwani walitujia mitume, lakini neno la adhabu limekwisha wajibikia juu ya makafiri, kwa kuwa wao wamekhiari ukafiri kuliko imani. Wataambiwa ingieni milango ya jahanamu mliojaliwa mkae humo milele. Jahanamu ni pahali paovu mno pa kukaa wenye kutakabari na wakakataa kuikubali haki na wacha mungu watahimizwa kwenda peponi kwa heshima makundi makundi mpaka wakifika kwenye milango yake wataambiwa na walinzi wake amani kubwa juu yenu mmetahirika duniani na uchafu wa maasi na mmetahirika akhira katika nafsi zenu kwa neema mlizozipata basi ingieni peponi mlikojaliwa kukaa milele kwani nyinyi mna neema zilizopita akilini na wacha Mungu watasema sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu peke yake ambaye ametutimizia aliyotuahidi kwa ndimiza mitume wake na akatumilikisha ardhi ya peponi tunashukia tutakapo humo ama hakika bora ya ujira wa wenye kutenda mema ni pepo na utaona wewe mwenye kuona malaika wakizunguka arshi wakimtakasa Mwenyezi Mungu na kila upungufu kwa utakaso ufuatana na kumhimidi Muumba wao na mlezi wao na akapambanua baina viumbe vyote kwa uadilifu na ulimwengu wote ukatamka kwa kusema sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu mwana mlezi wa viumbe vyote.